для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Ноччу, слухаючы п'яне яўхімава хрыпення, чуючы, як ныюць змужавы ласкія рукі і плечы, Ганна думала за чаем. І жыць далей так няма сілы. І выбавіцца вырвацца, невядома куды і як. Не будзеш у куранях жыцця вольнага, Не дасць Еўхім жыць ёй адной, звядзе са свету і не перахрысціцца. Не знаеш ты хіба яго. Было б падацца куды, каб не бачыцца, не сустракацца з ім. Толькі ж куды падасіся, Калі далей куранёўскіх агародаў свету лічы і не бачыла, ўсё адно бачыла не бачыла пойду хоть куды я пойду пойду куды вочы глядзяць чым прападаць так знайду не знайду долю але пашукаю пашукаю І як тут не было не ўспомніць зноў паразку, На каго ж яшчэ магла быць надзея? Тут жа так патрэбна была падтрымка, хоць бы парада. Ты парай, Памажы хоць словам. Ты ж бачыла свет, Ты ж гарадская вучаная. О ты будзе, Твая навука мне, Твая грамата. закарцела зноў пабачыцца. А скажу ўсё. Скажу ўсё чыста, Не буду таіць нічога. Скажу ўсё, няхай зная, няхай паможа. Але Ганна не сказала, ні ў другую сустрэчу, ні ў трэцюю, і не таму, што меканор замінаў. Кожны раз, калі ішлі разам, чула Ганна, што не можа паказаць парасцы бяду сваю. Не тое, што каб не верыла ёй, але кожны раз чула ўсё ж між сабой параскай нейкую мяжу, якую няможна было пераступіць з бядою, не рызыкуючы гонарам. Гонар жа гэты быў трывожны, насцярожаны. Усё гатоў быў перацярпець толькі не сваё прыніжэнне. Нават у той раз, калі яны былі з паразкою блізкія, як ніколі, калі Ганна нібы вельмі рашуча адарвала паразку ад мужчын спадарожнікаў, шчырая гаворка між Ганнай паразкаю пайшла не адразу. Яны доўга ішлі моўчкі. Паразка не пыталася нічога, нават не глядзела на Ганну, але цярпліва, здаецца, чакала. А Ганна слова прамовіць не моглала. Ужо недалёка валеглі нішчанскія могілкі. Над нізкім хмурным небам дрэвы тарчалі таксама хмурныя, голыя. Невесела сіве ў выган, схаладнела, нерадасна туліўся чэзлы алешніка бярэзнік на ўзболатку. І такая нерадасць. Такая пастыласць была ўсюды. Так цяжка было пачынаць, расчапіць ціснутыя бядою губы, узяць з душы з болю, якім гарэла ўсё ў сярэдзіну словы. І выцюснула глуха, хрыпата з адчаем і рашучасцю. Не магу болей. Паразка толькі зірнула пільным шчырым позіркам, нібы мерыла глыбіню. Кончыць сабе хачу. Хоць не глядзела на паразку, але Ганна заўважыла, як трывога і спачуванне хмаркай прайшлі па яе твары, і ў грудях запякло тады яшчэ мацней, бы звяры поедам ядзяць. І ад таго, што ўсярэдзіне, Так пякло, гаварыць Ганні было цяжка. Словы то нібы прарываліся, то застравалі ў горле. Я думала, думала, ўсё перацярплю. Не магу, не магу, няма маёй сілы. Яны трохі ішлі моўчкі. Парашчана рука лагодна чула, легла на Ганні на плячок і ішлі ўжо як сяброўкі. А на што цярпець? сказала параска. А ён любіць любіць ганніны губы злосна скрыліся. Любіць, як грушу, вытрасе скора усю душу. Зноў ішлі моўчкі. Ганна глядзела нязводна кудысьці наперад, але не бачыла нічога. Вочы былі сухія і гарачыя. Дык чаго ж ты? зноў нібы запыталася нібы папракнула паразка не зусім упэўнена дадала хто цябе трымае хто Ганна стрымалася сказала спакайней як бы з павучэннем не знаешь ты ўсяго по-свому по-гарадскому думаеш не по-гарадскому а по-нашаму -по по-жаночаму. Зразумець хачу, запярэчыла параска. Жыць з чалавекам, не любячы яго. Гэта я так лічу ўсё роўна, што не жыць, А жыць ненавідзячы гэта ж не ведаю, як і назваць гэта ж катарга. А не катарга думаеш, сказала Ганна. Катарга. Дык нашто ж усё жыццё мучыцца на ёй, пакутаваць, за кару якую? Ці ты прывязана навек? А хіба ж не? — спытала Ганна. Не прывязана. Ды калі не прывязана была, стала б я цярпець усё ў мяне, цяпер можа толькі і думкі, як вырвацца, На чэй не сплю думаю, Днямі толькі і жыву я там толькі і думаю, куды падацца, за чым абараніцца, за саломінку ухапіцца гатовая. Цябе вось пабачыла месца знайсці не магла. Падумала, можа, параеш што? Парай мне, Хоць знала сама, якая твая парада будзе. Вустрыя з-пад чорных шырокіх броваў парашчыны вочы зірнулі дапытліва. А што ж цябе трымае? Што? А ён мой суджаны, ты знаеш які? Сякеры галаву расколі не перахрысцяцца, адказала Ганна. А што гразіўся? спытала паразка. Усяляк было, суджаны ў мяне. Ось такі. Не сумнявайся, не здрыганецца рука тут да ўсяго дакшчэ любоў любіць каб яго зямля не насіла жонцы сваёй мілай разлучніцы дык галаву расколя з радасцю не тое что так знявы круткі а я скажу яму судом пагружу судом и расстрэлам гану адказ на парашчыны словы толькі покруціла головой як з дзіцячай выдумкі а я ж абету попрашу каб папярэдзіў у А трэба будзе, дык і харчаву скажу, зноў запярэчыла параска. Будзе таму харчаву, ахвота важдацца. Тут і ж абета пакуль прыедзе. Ды кастынеш у крыві. Ды баіцца ён шабету, яму што шабета, што наш хведька адзін страх. Ганна дадала раздумліва. Дык я паслухаў ён покуль шабету ці каго, Так усё адно ж жыцця не будзе. Кожны дзень думай, што не наткнуцца дзе на яго. Века глядайся, век асцерагайся, У куранях ухаваешся хіба дзе. Ён жа, калі не прыдушыць адразу, дык дыхнуць вольна не дасць. Услед будзе лазіць усюды цікаваць уся і хеўра. Ганьба ж такая ім. Хіба ж яны прымірацца калі з гэтым, Ганна разважыла. А мо хіба, чтоб далеко куды уцекці? Навока, чтоб не трапляцца. Параска раптам стала. А ты ведаеш, што я рашыла? Ганна, якая таксама спынілася, убачыла ў чорных, як смуродзіна, в вачах радасць і рашучасць. Параска аб'явіла: « Пераходзь да мяне. Куды? спытала Ганна. У школу да мяне пераходзь. Ганна глядзела парасцы ў вочы, нібы чакала убачыць яшчэ нешта. Дзіўна стрыманым, нібы недаверлівым быў гэты позірк першы момант. І наганін твар лёг роздум, цяжкі, строгі, Некалькі хвілін яны стаялі моўчкі. Не дастане думаеш там, сказала няцвёрда няупэўнена і нечакана квола Ганна. А ось не зробіць нічога, а паспрабуе, так по руках дадим, сказала Параска. А, смелая ты на словах. И у жыцці. Я смеласці пазычаць не буду. А вось побачыш, калі трэба будзе. Думаеш, уберагціся можна, спытала Ганна. Не сумнявайся. Убіражем. Ганна, помаўчала ўсё больш хвалюючыся. Яна з боку было відаць аж гарэла неспакоем. А што ж я рабіць там буду? І пакпіла нібы. Дзяцей вучыць мо. А як жа? Удваіх са мной, Параска ж сумелася, як пільна лавіла Ганна яе словы, схамянулася і стала гаварыць сур'ёзна і дзелавіта. Дзяцей я навучу, а ты памагаць будзеш, ну чым можаш. Прыбіраць школу пасля заняткаў, гатаваць, Ведаеш мне столькі клопаткаў заняткамі, што проста няма калі варыць, пражыць, ды да і калі сказаць шчыра, не вельмі і выходзіць у мяне гэта. А ты ж, можа, умееш гэта. Паразка зноў не ўтрывала і усміхнулася. Ганна, як і раней не адводзячы з яе ўсхваляваных, неспакойных вачэй кіўнула галавой. На это я вучоная. У Ганне цяпер мітусілася, веравала цэлая бура нецярплівых лихаманкавых пачуццяў, нейкіх разваг, думак, радасці, разлікі, надзеі, трывогі ўсё круцілася, віхурылася без упынку, без яснасці. Чуючы гэту буру, Ганна разам з тым лавіла кожнае парашчына слова. А работы хопіць. Абы ахвота была работаць, турбавала яе паразка. А дзяцей у нас ведаеш колькі? 107мера, Як не глядзі, а гразе за дзень нацягнуць за галаву возьмешся. Праўда, мы завялі такі парадак, дзеці самі і прыбіраць павінны падлогу скрэпці, але хіба адны зрабілі яны, калі ўсё як трэба. Два класы, калідор, парты, дзверы, вокны работы. Ой, абы ахвота была. Параска схапіла Ганну за локаць, сказала з захапленнем: А ўвесну агарод выштукуем. М? На зайздрасць усяму району, га? Згодна. Ну глядзі. Я потом не пашкадавала, толькі сказала Ганна расчуленая. Параска зразумела і паклялася. І ты не пашкадуеш. На гэтым яны разышліся. Ганна падалася назад у курані амаль не бегам. Ногі яе, здавалася, ледзь дакраналіся вымачанай дажджамі з халаднелай зямлі. У руках ва ўсім целе чула яна нецярплівую радасную дужасць, нястрымнае імкненне. прайшла ганнай паўвярсты, як раптам збегу лёту стала і азірнулася. Неспакойны позірк ляце ўжо туды, з тугою з нецярплівасцю лавіў далеч дарогі. Паразкі не было ўжо відаць. Тырчалі адно сосны ды вербы на могілках. Вецер біў у твару грудзі, Ганна хілілася на стоўстрач яму і хіліла галаву ўперад. Вельмі было падобна, што яна намерылася кінуцца зноў за параскаю. Ад ветру вочы жмурыліся. І гэта яшчэ дадавала твару рашучасці і трывогі. Куды я іду? Чаго іду, мітусіліся ў ёй думкі. Бацьку сказаць: А на што паможа хіба чым ці ўсцешыць это яго? Прыйдзе час, дазнаецца пра ўсё, скажаш зараз яшчэ да мачыхі дойдзе, шуму лямуту нагоніць, дабро пайсці забраць. А шкода мне таго дабра цяпер. Што леташняга снегу, хай яно згарыць, прападзець пропадам гэтае дабро разам з карчамі але ж не нешта ж забраць трэба якое яно не е а там матчына шчаравікі што б яны у карчоў прападалі Ды да то кохту хоць ды да спадніцу чыстую мець трэба пераадзецца ў нешта ж трэба будзе забраць забраць мог бы канешне бацька ўзяць але толькі не хапае яму такога клопату вельмі рады будзе паказацца ён там пасля ўсяго ы вырвеш у іх потом маё добро Калі ішла к сялу, што нібы цікавала панурымі акенцамі, хмурнымі дварамі, страхамі хаты хлявоў, чула, як у грудзі паўзе і паўзе трывога. Трывога заныла, і калі зірнула на родную хату, на кубку чорных ігруш на двор, па якім з хлява ішла матчыха. Трывога яшчэ памацнела, калі пайшла за гуменнай дарогай бліжэй і бліжэй да карчоў. трэба вырвацца так, каб не заўважыў ніхто, Што бы падазрэння не было ніякага. Канешне, чтоб на дарозе ні старога не было б ні яўхіма, от можа зараз і зрабіць яўхім пэўне, яшчэ не вярнуўся. Забраць матчына чаравікі, андарак, кухту і ўсё. Нічога болей. І сысці хутчэй нікому нічога не сказаўшы. Лесам сысці, чтобы не бачыў ніхто, чтобы не учапіліся зразу, не вярнулі. А потом, канешне, знайдуць. Але няхай потом грозяцца, калі не адна буду, калі падаховай разам з параскай. А прыбяжыць, прыбяжыць жа ж, подумала яна пра Яўхіма, не саступіць так. І ў грудзі папоў страх. Прыляціць туды, здаецца, як звера шалелай. Што яму тая школа, што яму паразка? І раптам супакоіла сябе «Ну, прыляціць. А няхай прылятае, няхай. Не вельмі ўкусіць, а ўкусіць усё адно, усё адно ўжо цяпер горай не будзе. Яна была ўжо на глушаковай сядзібе. Вочы, дзіўнай пільна лавілі ўсё, што праходзіла каля яе адзначалі. Гумно зачынена, стары, мабыць, у свірні, не ў свірні нікога і хлявы зачынены. Яшчэ ад свірна выглядывала, хто на двары, каб я ў хім не дай Бог не тырчаў ужо, не прыпёрся ні ў час. Сцяпан пад павіццю калоў дровы, выпрастаўся і паглядзеў на ганну. Яна нібы не заўважыла, нібы за ўсёдным спакоем прайшла міма. Каля хаты стары закопваў падпорку к слупу. Слуп у зямлі згніў і плот валіўся. Корч на момант адвярнуўся, трымаючы жалязняк востра зіркнуў, але прамаўчаў. Ганна цвёрда ступіла на свой ганак хацела адразу падацца на сваю палавіну, але тут выткнулася з вядром свякруха, пераняла яе. «Дзе зноў гайсала?» – спытала. Ганна ледь стрымалася, каб не адрэзаць у адказ з нянавісцю, але стерпела. «Зараз не трэба заядацца, насцярожваць лішне». «А з Федькам дома пасядзела», – адказала ёй. Не чакая, што скажа старая, узялася за клямку дзвярэй. І калі зачыніла іх, падумала: "Трчаць, як сычы абое, бы на зло. Што ж рабіць?" Яна то тупала па пакоі, нібы штосьці робячы то садзілася на ложак, то зноў усхоплівалася тупала, што б не рабіла ні спакой, ні цярплівасць, не сціхалі ні на момант. Сэрца калацілася ў неспакоі. З нецярплівасцю гэтымі, якія часам апаноўвалі так, што, здаецца, не было ўжо як стрымлівацца, паглядывала на двор, на вуліцу, слухала, лавіла кожны гук суседняга пакоя. Стары ўсё корпаўся ля слупка, свякруха не вярталася. І яшчэ трохі от так і чаго добрага, Суджаны ля варот паявіцца, вернецца ў хату, а гэтыя тырчаць і тырчаць на дарозе. Нецярплівасць раптам перайшла ў злосць. Злосць у рашучасць. Ну дык так што ж? Тырчаць, Няхай тырчаць. Ці, канешне, асцерагацца іх, туляцца перад імі. Калі на тое яўхіма яна не баіцца, і яўхім не астановіць яе, няма ў яе страху. Глядзіце! просто шуму гаворкі лішняй не хацелася б. А калі ж так, няхай тырчаць там гэтыя сычы старыя. Пройдзе яна, пройдзе і так. Ганна разаслала на ложку хустку, паклала любыя матчыны чаравікі, андарак, кохту. Яна пройдзе, пройдзе і так. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка ліка пташук.